السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد kwa muda mchache ningependa tuongelee kuhusu fadhila ya ilmu na ilmu ambayo inakusudiwa hapa ni ilmu shar'i, ilmu ya dini ambayo ni wajibu kwa kila mtu kujua dini yake. Alal kila mtu ajue jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia juu yake. Hii ilmu fadhila yake na umuhimu wake ni kubwa sana. Kitu cha kwanza ambacho kinatuonyesha umuhimu wa elimu ni kwamba alilm yuaddu irthul anbiya فلم يترك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دنانير أو درهم إنما تركوا خلفهم علما يعني والبراهين وغيرها يعني إيه نوريثي يا منابي والتواتي أوريثي هو كون منابي هواكو واتش مالي هواكو واتش بيسا هواكو واتشني واليواتش علم نا رسول صلى الله عليه وسلم أنا سيما يعني آه، wa innal ulamaa, yani hakika maulamaa warathatul anbiya ni wa, wa ni wao wamerithi manabii, yani wamerithi kazi ya manabii. Innal anbiya lam yurathu dinaran wala, wala dirhaman, yani hawa maambiya alayhim salatu wassalam hawakurithiwa mali, hawakurithiwa pesa, dirham wa dinar wa awrathu alilma, yani walirithiwa elimu wakatuachia elimu. Faman akhadha bihi, ambaye atakayechukua hii, akhadha bihadhin wafirin, yani ameichukua kwa haki, aitumie kwa haki, aichukue kwa wingi, naweza kunufaisha pia wengine. Na fadhila nyingine inatuonyesha ni kwamba ilm ukisoma na usomeshe, itabaki nawe mpaka siku ya Kiyama na itakujalia sababu yako ya kuingia janna. Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema idha mata ibnu adam inqataa amaluhu illa min thalath, yani mtu akifa yani amali yake yote inakatika ila mambo matatu: sadaqatul jariya, sadaka ambayo inaendelea, mathalan uchimbe kisima, ujenge msikiti, ujenge kitu inanufaisha watu na inaendelea kuwanufaisha watu au ilmu yuntafau bihi, ama uache elimu ambayo inanufaisha watu, wafunze watu khair, au waladun salih yad'u lah, ama mtoto mwema ambaye anamuombea mtu uh, dua. Kwa hivyo hapa tunaona mahalu shahid ngali tunaangalia ni ilmu yuntafau eh, bihi, ni elimu ambayo iko na manufaa ambayo yani inanufaisha watu na yani pia maulama ni watu ambao watu wanafaa kuwatii, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi muliamini, atiu llaha, mtieni Mwenyezi Mungu, wa atiu rasula, na mumtii pia mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulil amri minkum, na wale ambao wamepatiwa amri juu yenu. Na pia maulama ni watu wamepatiwa amri juu yetu, wanatuongoza kwa mambo ya, ya haki na pia mtu Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia mja wake khair, hampatii mali, hampatii watoto, hampatii nini, anampatia fiqh ya dini, anampatia ufahamu wa dini, kwani Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadith, yani hadith ya Muawiya radhiyallahu anhu anasema nilimsikia rasul akisema sami'tu rasul rasul sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul nilimsikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din ambaye Mwenyezi Mungu akimtakia mja wake khair anampatia ufahamu wa dini wa inma ana qasim wallahu yu'ti ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Mahallu shahid ni kwamba man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yani Mwenyezi Mungu akikutakia khair anakuongoza katika kufahamu wa dini, na pia hii ilmu inakufanya ufika katika martaba ya shuhada yani, yani shuhada yani wale ambao wanashuhudia haki, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qist. Na akhi alkarim, ukhti alkarima, ujue kwamba ladha ya ilm la yaadiluhu ladha, utamu wa elimu hauna mfano wake. Ambaye atakayetafuta hii elimu kutaka ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala na imuongoze basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwafikishia na mtu akithirisha dua kila wakati, kwani Allah alimamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe anaomba dua akisema, waqul rabbi zidni ilma, na useme Allah nizidishie elimu. Na pia Rasul alikuwa anaomba dua, Allahumma allimni ma yanfa'ni, ya ee Allah nielimishe ambacho kinanufaisha, wanfa'ni bima allamtani, na uninufaishe kwa ile kitu umenifunza. وزدني علما أو نزدشي علمه نسأل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته